NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci na talase NXS Web Radio podcasta u posljednju epizodu za 2014. godinu iz serijala 1 na 1. Dobili smo jedno jako zanimljivo pitanje od naše slušateljke Jovane, kako su se slavili novogodišnji praznici kroz istoriju i to nam se učinilo kao prigodna tema za posljednju emisiju u ovoj godini. Da ne dužimo puno, krećemo odmah. Simbolično, Nova godina predstavlja obnavljanje života, a običaji vezani za taj dan vuku korene iz daleke prošlosti. Slavljenje odlaska stare i dolaska nove godine je prastari religijski, društveni, kulturni obrazac u skoro svim delovima sveta i svim kulturama. Istorija proslavljanja nove godine nije pouzdano utvrđena, ali prvi podaci datiraju još iz doba starog Bavilona, što znači da su Vavilonci to činili još pre 4000 godina. Rimljani su također slavili novu godinu, ali se njihov kalendar menjao sa svakim novim vladarom, sve dok rimski senat 153. godine pre nove ere nije ustoličio 1. januar za početak nove godine. Neki naučnici tvrde također, mada to još uvijek nisu 100% potvrđene informacije da postoje neki podaci da su u stvari i Kinezi uz Vavilonce počeli prvi da slave Novu godinu. Nemci, prema jednom od niza tumačenja, su prvi u 16. veku, bar što se tiče Evrope, uveli običaj kićenja jelke. Znači oni slavili novu godinu, a što se tiče samo kićenja jelke, od kad to datira, znači prvi podaci datiraju što se tiče Evrope od 16. E, veka, a preci današnjih Nemaca smatrali su da na jelkama živi šumski duh, zaštitnih prirode, pa su stari ratnici za novogodišnju noć odlazili u šumu da ga umilostive. Kasnije su počeli da donose jelke kućama, pa je tako ovo drvo ušlo u domove kao simbol nove godine. Prema jednoj od legendi, koja također nije 100% potvrđena, kićenje je zapravo počeo odnosno među prvima uveo, utemeljitelj protestantizma Martin Luther, koji je šetajući kroz šumu jedno veče bio zadivljen hiljadama zvezda koje su svetlucale kroz granje jelki. Toliko je bio očaran prizorom da je ocekao jedno malo drvo, od ga kući svojoj porodici, a da bi oživeo istu lepotu koju je video, e, zapalio je nekoliko malih sveća i stavio na grančice. Što se tiče u Amerike i ostalim delima Europe, tek od prilike oko 18. veka je krenulo e, krenula ekspanzija kićenja jelki koja traje naravno i do dan danas. A e sad što se tiče ostalih nekih drugih kultura, na primjer Egipćani su 1. januara slavili dolazak boginje Izide na zemlju, a novu godinu 12. juna po našem kalendaru, što je bilo povezano sa poplavama Nila, koje su donosile obnovu vegetacije spaljene letnjim vrućinama. Kada voda počne da se povlači, slavili su uskrsnuće Ozirisa, boga vode i vegetacije, posipajući njegovu glinenu statu žitom. Kada seme isklija, bog je uskrsnuo i nastupa nova agrarna godina. Sejanje žita u slavu nove godine održalo se kod mnogih naroda sve do naših dana. Sa što se tiče, na primjer, stare Grčke – oni su slavili Novu godinu dva puta. U mesecu julu, po našem kalendaru, u vreme punog meseca, tokom praznika žetve, slavili su Dionisa, božanstvo prirode, koje su preuzeli iz Trakije. A u Atini se također slavila proleća Nova godina i to veoma svečano uz razne predstave takmičenja koja su se završavala velikom bakljadom, odnosno vatrometom tog dana ni pitija iz Apolonovog hrama u Delfima nije davala proročanstva, jer su Atinjani početak nove godine posvetili bogu Apolon, a gozbi su prisustvovali robovi zajedno sa svojim gospodarima. Što se tiče starog Rima, to smo već pomenuli, a nakon te kalendarske reforme koju je proveo Julije Cezar, kao prvi dan u novoj godini slavio se u Rimu 1. januar, nazvan po Janusu, bogu svakog početka i promene. I danas se širom sveta uz puno buke i pompe, šampanjac, razmenu poklona i vatromet slavi nastupajuće godine. Neki novogodišnji simboli opstali su kroz sve civilizacijske promjene. Jedan od najatraktivnijih e, simbola je svakako novogodišnja parada, uobičajena kod mnogih naroda. U današnje vrijeme, pogotovo da kažem zadnjih par godina, su atraktivni novogodišnji maskembali u skoro svim većim gradovima, tako da to u neku ruku menja ovu paradu. Stvaranje zaglušujuće buke koja potiče iz rituala teranja zlih demona, također se zadržala u mnogim krajevima sveta. Ali danas tako lupanje u lonce i tiganje, kucanje čašama, zvonom zvona, bubnjevima, sirenama, muzikom i naravno neizbježnim vatrometom i petardama. Također, posljednji decenija izuzetno je popularan doček nove godine na centralnim gradskim trgovima. Skoro svi veći gradovi na svetu imaju praktično kažem u ponudi doček nove godine na trgu uz prigodan program. Nova godina je tradicionalno i vreme okupljanja porodiča, e, porodičnog, znači s porodicom i prijateljima, na organizovanim proslavama i to naravno u svečanim odelima sa posebnom brigom o izgledu i neizbežnim ukrašavanjem enterijera i eksterijera. Treba istaći i da iako svi narodi proslavljaju ovaj praznik, kao novi i bolji početak, ne raduju mu se svi istog dana, jer jedni poštuju lunarno prema kretanju meseca, a drugi solarno prema kretanju sunca, računanje vremena. Za razliku od solarne, koja ima stalno utvrđen datum, oni narodi koji vreme određuju prema mesecu imaju novu godinu promenjivog datuma i ona se slavi na dan mladog meseca između 20. januara i 20. februara a lunarna nova godina, danas više kao deo tradicije, obeležavaju u Kini, Japanu, Indiji, Vijetnamu i još nekim zemljama. Pri čemu također proslavljaju i solarnu prema gregorijanskom kalendaru. E sad što se tiče nas, pravoslavaca, Nova godina se najčešće vezuje za datum koji je pro gregorijanskom kalendaru. Srbi i ostali pravoslavci koji računaju vreme po julijanskom kalendaru, Novu godinu proslavljaju dve nedelje kasnije. Pravoslavni u Rusiji, Srbiji, Gruziji, Makedoniji, Crnoj Gori, Ukrajini i na Svetoj Gori, kao i oni naravno pod jurisdikcijom Jerusalimske patrijaršije, praznuju staru ili pravoslavnu novu godinu po julijanskom kalendaru, znači 14. januara. U Srbiji, međutim, crkvena Nova godina slavi se 14. septembra, a istog dana i ruski vernici obeležavaju staro novoletije. I to bi ukratko bila i posljednja informacija u ovoj našoj pa relativno kratkoj emisiji koju smo pripremili, posljednju u 2014. godini. Nismo htjeli mnogo da vas davimo informacijama. Nadam se da, Jovana, da će Jovana biti zadovoljna našim odgovorom ili svi vi koji možda niste znali ove informacije od kada i kako je sve to počelo. E, šta da vam kažem na kraju, hvala vam što ste bili naravno uz NXS Radio Podcast i u 2014. godini. Nadam se da ćete ostati sa nama i u 2015. Mi ćemo se potruditi da vam ponudimo još boljeg i kvalitetnijeg sadržaja. Sve najbolje vam želim za predstojeće praznike. Budite mi dobro i zdravo kao i svaki put. Moje ime je Nenad, a vi budite sa nama do neke sljedeće emisije. Veliki pozdrav! NXS Podcast